Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին։ Ինչպես ազատել լարթը ճարպից։ Փարավոն Ադամյանի պայքար կյանքի անգամ 5 րոպեի համար գրքից գյուղական բնակչության կանխարգելից ստուգումները վերնագրով հրապարակումը։ Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, հորերս տեղի ունեցավ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի հանդիպումը լրագրողների հետ։ Լրագրողներին հետաքրքրում էին տարաբնույթ հարցեր։ Հարցերից մեկն այն էր, թե ինչ մասնագիտությունների բժիշկներ են մեկնել արտերկրներ եւ մասնակցել վերապատրաստման դասընթացներին։ Տիկին Աթայանի պատասխանը հետեւյալներ. Գրանցվել է 6 վաղ նեոնատալ մահացության դեպքեր։ Վաղ նեոնատալը նշանակում է մահացած կյանքի կամ առաջին 7 օրերի ընթացքում եւ 6 դեպքից 4-ը մինչև 1 կիլոգրամ քաշով էին, մեկը 1 կիլոգրամ 220 գրամ եւ մյուսը 1 կիլոգրամ 320 գրամ քաշով։ Գրանցվել է նաեւ 17 մերալացունություն, որոնց պատճառները ներարգանդային ինֆեկցիաներն են եւ զարգացման տարբեր առատները։ Գրանցված մահացության պերինատալ դեպքերի վերաբերյալ պարզաբանեմ նաև, որ հղիներից 11-ը հաշվարված էին քաղաքում, իսկ 12-ը հանրապետական մնացած շրջաններում։ Ցավոք գրանցվել է նաև եկ մայրական մահացության դեպք, որի վերաբերյալ իրականացված քննարկումները ցույց են տվել, որ բարդությունը, որը բերել է մահվան, միջազգային տվյալների համաձայն կյանքի հետ անհամատեղելի էր։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում հանրապետությունում համաճարակաբանական իրավիճակը եղել է համեմատաբար հանգիստ, կանխարգելման եւ հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման արդյունքում հանրապետությունում չեն գրանցվել որովային տիֆի, պարատիֆի, մալարիայի, խոլերայի վիրուսային հեպատիտ A-ի, սիբիրյան խոցի դեպքեր։ Եվս խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք կանխարգելիչ պատվաստումների շնորհիվ 2017 թվականին Հանրապետության տարածքում չեն գրանցվել կառավարելի վարակներ, որոնք են պոլիոմիելիտը, կարմրուկը, կարմրախտը, խոզուկը, դիֆթիրիան, փայտացումը եւ կապույտ հազը։ 2017-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից մեզ է տրամադրվել 74 միլիոն 537.972 հազար դրամի պատվաստանյութեր, ներարկիչներ, արյան տուփեր, ինչը լրիվ բավարարել է Արցախի բնակչությանը, այդ թվում նորազորակոչիկների եւ զորակոչիկների իմունիզացիայի ամբողջ պահանջները։ Ծրագիրը կատարվել է 95%-ով, որը համապատասխանում է կառավարության կողմից առաջադրված նորմաներին։ Հաշվի առնելով, որ Արցախը համարվում է էնդեմիկ գոտի լեշմանյոզ հիվանդության նկատմամբ, ես ուզում եմ նշել, որ 2017 թվականին գրանցվել է 18 դեպք, հիմնականում երեխաներ նախադպրոցական տարիքի, Արցախի հանրապետության առողջապահության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության կողմից հիվանդության կանխարգելման նպատակով կազմակերպվել են տարբեր հակահամաճարակային դրանք են դեզինֆեկցիոն, դեզինսեկցիոն, դերատիզացիոն միջոցառումներ, որը կշարունակվի իրականացնել նաև հետագա տարիներին։ Վերին շնչառական ուղիների ու գրիպի համաճարակաբանական իրավիճակը հսկելու եւ ժամանակին կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով աշնան եւ ձմռան եղանակներին նախարարության կողմից կատարվում է ամենօրյա մշտադիտարկում։ Համաձայն նախարարության համապատասխան գրության, բուժ հիմնարկների ամբուլատոր ծառայությունների կողմից կատարվում են բակային համայցեր հիվանդների վաղ հայտնաբերման նպատակով այս օրերին եւս շարունակվում է ունեն բակային համայցերը։ Նաև նույն տեսչության կողմից ԼՂ տարածքում կատարվել է գործող 85 օբյեկտի ստուգումներ, այդ թվում կոմունալ սննդի օբյեկտներում, նախադպրոցական հիմնարկներում ստուգումներ են իրականացվել նաև լիցենզավորման ենթակա օբյեկտներում եւ տրվել են համապատասխան հիգիենիկ եզրակացություններ։ Իրականացվել են Համալիր ստուգումներ ենթակա բուժ հիմնարկներում ի հայտ եկած թերությունները քննարկվել են տեղերում ու տվել են մեթոդական ցուցումներ։ 2017 թվականին աշխատանքներ են տարվել նաև օրենսդրական դաշտի բարելավման ուղղությամբ, ընդունվել են թվով 20 ենթաօրենսդրական ակտեր, նախարարի կողմից արձակվել է 321 հրամաններ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաքացիներից նախարարության աշխատակազմում ընդունվել են 737 դիմումներ եւ տարբեր կազմակերպություններից ստացված 1402 գրություններ։ Բոլորը քննարկվել են նախարարությունում եւ ընդհանձակավորվել սահմանված կարգով։ Նախարարի ընդունելության օրերին կատարվել է 282 անձած ընդունելություն, ակտիվ է եղել նախարարության կապը զանգվածային լրատվամիջոցների եւ հասարակության հետ։ Մեզ համար այդ սարքը երկար տարիների սպասելիք էր, որովհետև ախտորոշել վիրուսը կամ միկրոբը տեղում հնարավորություն չէր որոշ դեպքերում, իսկ մյուս դեպքերում պահանջվում էր բավականին երկար ժամանակ։ Մենք ունեինք հիվանդներ, բայց չէինք կարողանում ախտորոշել ինչ վիրուս է գործում կամ ինչ միկրոբ է գործում, որովհետև 3 օրվա ընթացքում սպասում էինք պատասխանին, եթե մեր հնարավորությունների սահմանում էր, իսկ եթե մենք ուղարկում էինք Երևան Երևան ավելի էր զգզգվում հետազոտության արդյունքները ստանալը։ Հիմա այդ սարքը արդեն Ստեփանակերտում է եւ դա հնարավորություն է տալիս տեղում բավականին կարճ ժամկետներում խոսքը գնում է ժամերի մասին ախտորոշել ցանկացած վարակ, դա վիրուս է կամ միկրոբ է, տեղում ախտորոշել եւ հրատապ կազմակերպել բուժական կամ մյուս համաճարակաբանության հետ կապված միջոցները։ Համապատասխան մասնագետները վերապատրաստման ընթացքում են, ճիշտ ասած, մեկ մասնագետ վերապատրաստել են, բայց նախատեսում ենք վերապատրաստել եւս երկու մասնագետ լրիվ ապահովվածության նպատակով վերապատրաստվել է արտասահմանում թվով 5 բժիշկներ, մեկը Ձեզ բոլորին հայտնի անոթային վիրաբույժ Դավիթ Խաչատրյանը, որը վերապատրաստվել է Ավստրիայում, Զալցբուրգում, ընդ որում պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել մեր հայրենակից անոթային վիրաբույժ Արայի հետ եւ լրիվ իրենց միջոցներով է կազմակերպել այս վերապատրաստումը։ Մեկ ամսվա ընթացքում Զալցբուրգում Դավիթ Խաչատրյանը վերապատրաստվել է եւ այսօր արդեն տեղում կատարում է ինքնուրույն անոթային էնդովասկուլար միջամտությունները։ Երեք բժիշկները դրանք ակուլիսներ են, աչքի բժիշկներ էին, երկուսը վերապատրաստվել են Սանկտ Պետերբուրգում, մեկը Մոսկվայում։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր աչքի բժիշկները արդեն ընդգրկվել են այդ վերապատրաստման դասընթացներում եւ վերապատրաստվել է եւս Ավստրիայում, ելի ոչ պետական միջոցներով, բարեգործական հիմունքներով մեր մանկական օրթոպեդ տրավմատոլոգը Գևորգ Ջանգիրյանը, որը շատ ակտիվ աշխատում է տեղում, դուք գիտեք։ Արցախում մենք ունենք գրանցված ընդհանուր ուռուցքաբանական դիսպանսերում հաշվառված են 2021 հիվանդ, որից 74-ը արգանդի վզիկի քաղցկեղի ախտորոշմամբ։ 2017 թվականին գրանցվել է Արցախում 13 նոր դեպք։ Այս պատվաստանյութը, Գարդասիլը, որը նման արձագանք է ստացել Հայաստանում, իմ կարծիքով շատ մեծ նշանակություն ունի արգանդի վզիկի քաղցկեղի պայքարի գործում։ Մի վարքյան պատկերացրեք, որ ընդհանրապես ողջ բնակչությունը, ողջ մարդկությունը երազում է ունենալ մի միջոց, քաղցկեղի դեմ, լինի դա դեղամիջոց, լինի դա պատվաստանյութ։ Եվ այսօր մենք ունենք հնարավորություն պայքարել արգանդի վզիկի քաղցկեղի դեմ այս պատվաստանյութի միջոցով։ Վաղ շրջանում իհարկե եւ ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ ինքն է պատասխանատու սեփական առողջության համար։ Կա առաջարկություն, որոշումը պետք է լինի անձի կողմից։ Դա սեփական որոշումն է, բայց որպես բժիշկ, որպես առողջապահության նախարար ես պարտավոր եմ նշել, որ բազմաթիվ մարդիկ ընդգրկված են բարձր ռիսկի խմբի մեջ։ Դրանք են ում ընտանիքներում արդեն կան գրանցված դեպքեր, ում ընտանիքում արդեն կան մահվան դեպքեր։ Այն մարդիկ են, ում ժառանգությունը, արդեն գրանցված է, որ դրանք բարձր ռիսկի խմբում են։ Եվ ես գտնում եմ, որ դա շատ կարևոր է մեր բնակչության համար, եւս կրկնեմ, որ ամեն անձ ինքը պետք է որոշի։ Թելադրել մեր կողմից, որ դա պարտադիր է, մենք իրավունք չունենք, բայց առաջարկությունները կան եւ կլինեն։ Իսկ անձը կամավոր կընտրի պատվաստվի թե ոչ։ Նախարարին ուղղված հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր բժիշկների ոչ ճիշտ ախտորոշումներին, որոնց հետևանքով ցակում են բազում բարդություններ։ Ես պատրաստ եմ քննարկել, թող լինեն եւ Հայաստանի տվյալները, եւ մեր մասնագետների եզրակացությունները եւ հետազոտությունները։ Ձեզ հետ միասին, եթե կկամենաք, թող լինեն լրագրողներ։ Մենք կուսումնասիրենք եւ արդյունքներից ելնելով միջոցներ ես պատրաստ եմ ձեռնարկել։ Ես չեմ ուզում ասել շատ են լինում նաեւ Հայաստանում, դա մի քիչ իմ կողմից ոչ կոռեկտ կլինի ընդհանրապես բժշկության մեջ եւ մյուս բոլոր ոլորտներում սխալները չեն բացառվում։ Կա նման բժշկական սխալ հասկացողությունը։ Դա ոչ միայն Ստեփանակերտում է, ես կարող եմ վերել բազմաթիվ դեպքեր ամենահայտնի կլինիկաներից արտասահմանում, որտեղ որ լինում են սխալներ։ Կոնկրետ իմ բարեկամների հետ էլ է դա կատարվել։ Ընդ որում, Դուք շատ լավ գիտեք ինչ գումարներ են ծախսում արտասահմանում։ Դա երևի աշխատանքի բնույթից ելնելով ոչ թե թույլատրելի է, այլ կան այդ սխալները։ Մեր խնդիրը մաքսիմալ նվազեցնել սխալների քանակը եւ այդ ուղղությամբ մենք շարունակական հետեւողական աշխատանքներ ենք կատարում։ Ինչ հետաքրքրում էր այն բժշկությունը այնքան գաղտնիքներ ունի, որ միայն իրենք գուցե թե կարող են կամ բացահայտել կամ չբացահայտել Միշտ ինձ հուզել է այս հարցը։ Բնականաբար Արցախում ունենք լավագույն մասնագետներ, իսկ այն, որ գիտնախարարը այդքան ջերմորեն պահում է իր համակարգը, ակնհայտ է, լի էր բազում հաջողություններով, հանդիպումներով, ինչը իհարկե շատ լավ է։ Կարծում եմ, խրախուսանքները քիչ են լավագույն բժիշկների, ոչ աշխատողների համար։ Իրավամբ ունենք լավագույն բուժաշխատողներ ինչու չեն պարքևների արժանանում, ինչու չեն խրախուսանքների արժանանում, Նման աշխատանքների իհարկե կատարվում է, բայց 2018-ին ավելի կակտիվացնենք։ Բարեկամներ շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչից կարող է ճարպակալել մարդու լարթը եւ ինչպես կարելի է ազատել լարթը ճարպից։ Շատ հաճախ ճարպային հետազոտն առաջանում է ալկոհոլի չարաշահման շնորհիվ լյարդի ալկոհոլային հիվանդության առաջին этаպը։ Այս անցավ հիվանդության առաջացման համար յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական պատճառը։ Իսկապես, ճարպային հետազոտը ցավ կամ անհարմարություն չի առաջացնում, եւ շատերն ամփոփորեն են վերաբերվում դրան։ Իզուր ժամանակի ընթացքում լյարդում տեղի են ունենում անխուսափելի փոփոխություններ, ինչպես օրինակ ֆիբրոզային հյուսվածքների առաջացում եւ բուժումը բավականին բարթանում է։ Լարթում ճարպային հետազոտի առաջացման առաջին этаպում կարելի է կանխել նրա զարգացումը, անհրաժեշտ է վերացնել տկարության հիմնական պատճառները, նորմալացնել արյան մեջ գլյուկոզային քանակը, ազատվել ավելորդ քաշից, մոռանալ ալկոհոլը, հետևել սննդակարգին եւ դրանով կոգնել լարթին, ազատվել ճարպից։ Ինչ է նշանակում լարթի ճարպային հեպատոզ, ինչու է այն առաջանում եւ ինչպես ազատվել նաեւ նրանից։ Ավելի հաճախ այն հանդիպում է շաքարախտով հիվանդների մոտ, այն շատ է հանդիպում այն մարդկանց մոտ, ովքեր ճարպակալման հակում ունեն։ Խանգարված է լիպիդային նյութափոխանակությունը, ինչպես նաև սնդակարգում լիպիտրոպային բաղադրիչների վիտամին B, B12, լեցիտում, ֆոլիատ 2 անբավարարության դեպքում այդ բաղադրիչները կամ Բնամթերքներում այդ պատճառով պետք է օգտագործել հավկիթի դեղնուց, տնական պանիր, ձուկ, հնդկացորեն։ Բարեկամներ եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ձերում կնդրությանն եմ առաջարկում Փարավոն Ադամյանի պայքար կյանքի անգամ 5 րոպեի համար գրքից գյուղական բնակչության կանխարգելից ստուգումները վերնագրով հրապարակումը։ Գյուղական բնակչության բուժ սպասարկման խնդիրը մշտապես գտնվել է ռուսկաբանական դիսպանսերի ուշադրության կենտրոնում։ Գյուղերի բնակիչների առողջության ապահովման խնդրում ամենախոցելին եղել եւ մնում է նրանց բուժ սպասարկման անմխիթար վիճակը։ Բժշկական կենտրոններից գյուղերի հեռու գտնվելու տեղերում բարձրակարգ մասնագետների ուստուգման անհրաժեշտ միջոցների փակասության եւ շատ դեպքերում հենց հիվանդների իրենց իսկ առողջության նկատմամբ անուշադիր եւ անտարբեր վերաբերմունքի պատճառով չարորակ կառուցքային հիվանդությունները գյուղական բնակչության շրջանում հայտնաբերվում են համեմատաբար քիչ քանակությամբ եւ այն էլ հաճախ ուշ փոլերում։ Հաշվի առնելով, որ գյուղական բնակչության բուժ սպասարկումը հիմնականում կատարվում է մեր աշխատողների եւ տեղամասային հիվանդանոցների բժիշկների կողմից վերջիններից է տարվա առաջին կեսին անց էին կացվում սեմինար պարապմունքներ չարորակորուցներով տարապող հիվանդների վաղաժամ հայտնաբերման հարցում իսկ տարվա երկրորդ կեսին ստուգվում է նրանց կատարած աշխատանքները գյուղական բնակչության կանխարգելից ստուգումները անց էին կացվում շրջանային հիվանդանոցների բժշկական բրիգադների միջոցով այն էլ ոչ կանոնավոր կերպով։ Հիմնական ծանրությունը ընկնում է տեղամասային հիվանդանոցների բժիշկների վրա։ Կատարված բոլոր տեսակի կանխարգելիչ ստուգումների մասին շրջանային հիվանդանոցների տնօրենները Ստեփանակերտի քաղաքային պոլիկլինիկական յուրաքանչյուր կիսամյակը 1 հաշվետվություն էին ներկայացնում ռուսկաբանական դիսպանսեր նշելով ստուգման ենթարկված մարդկանց թվականակը եւ հայտնաբերված հիվանդների քանակը Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։